Sdeux on tas holcadas he mio nage, cae stratiota, en se metemu eis tiburtinon, agomen he meis prostus allus filus.